y dice lo ofender, detrás del mic. <laughs> De letras yo tengo un banco, sin pisto con pista nunca me tranco. Yo soy más leal que los pensamientos de Griselda Blanco. Original como una Jordan de Full Locker. Yo tengo panas que por mí te cierran el locker. Estamos en invictus, cabrón, como Paco Rabán. Hoy yo me engancho la Jordan, mañana saco el gabán. Andamos con los negritos que se montan en la van. Le llegan a tu casa y en la cara tú soy mío, pero seguro que vivo bien. Me busco mi ticket y los míos se buscan también. No soy egoísta, por eso Dios me bendice y me puso en el camino pa' que a ti yo te pise. Aquí no es lo que tú dices, aquí es lo que tú das. No estés roncando, si en verdad tú está bien atrás. se lo maman a todos los artistas para que colaboren. Pero se dan cuenta que su película es ti y no me venga a frontear con gente que por allá anda el guasón. Ready para dártelo en la frente. Aquí no creemos en gente, ni en nombre ni en bichote. Nos dicen los de la sangre caliente y no trates de mezclar el aceite con el agua. Que pues este aguacero tú no tienes paraguas y anda listo como tú lo he visto, que le mandan un culetazo y buscan a Jesucristo. Como me gusta los tras del micro. Si nos dicen paico, pues no son paico son feca y no aguantan todo este torque que traigo. Cinco prende un filtro Como me gusta los tras del micro. Si nos dicen paico, pues no son paico son feca y no aguantan todo este torque que traigo. Cinco prende un filtro mi caída pronosticando como el Mercado, todo hablando. yo como Allen de lejito te sigo matando a todos estos fuerza con letras baratas. Yo bateando la liga como Roberto en los piratas, marrón y amarillo. Tengo lo mío sin cruzar ladrillo. Yo nunca dejo la corta sin el cepillo. Tú lo ves como miran para lado con un limoncillo. Salen bien así calado con cinco pesos en el bolsillo. No entiendo cómo a tu gata sigue mintiendo. Pa' mí que ya lo sabe y la pendeja se está haciendo. A veces me tira y a veces que yo la atiendo. Ando con los tickets en la calle corriendo en el bloque. No te me aloques ni desenfoque ponte a trabajar para que llenes el bote. Aquí metemos mano, aquí no pagamos prote. Amarrate la tenis pa' que no te me cocote, cabrón. I love you, papi, como J-Lo me dice. Que cuando saque un tema yo dejo cicatrices. Ustedes mismos se contradicen. Yo tiro tan cabrón que hago hasta que el Pro se frise. ya. O-Z-U-N-A. Fender. Ustedes me conocen. Jonel. <laughs> Dímelo, Chucky. Noah. The Golden Family. La F. La familia de oro. Brr, Los nuevos de ahora. estamos elevados.